الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لا يكون ترمبيلي منذ ربيع الأول موقع في موجة من أربعين سابع تكيوى مركز التوحيد نسأل الله أن يعزه بالتوحيد والسنة kweli mimi si mzungumzaji hapa lakini nimeletwa nitangulize na insha Allah taala nitajaribu kufupisha kile nilichokusudia kukizungumza mwanzo kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutukusanya katika sehemu hii ambayo ni ndani ya msikiti sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kieleza fadhila ya watu kukusanyika ndani yake ni kuwa ijtamaa قوم fi بيت min بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله عليه وسلم سمع هواتك سنيك واتو katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wasomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na yaingia ndani yake mazungumzo yote yanayofungamana na ilmu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia utulivu katika nyoyo zao na watafunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika malaika watawazunguka watu wale na sisi tuamini pamoja na kuwa hatuwaoni malaika lakini tuamini maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali yatosheleza fadla wa dhakarahum Allah fi man indahu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awataja wale wanaokaa katika vikao kama hivi mbele ya malaika wake kafa bihadha sharafan na wallahi yatosheleza jambo hili kuwa ni utukufu mkubwa kwa watu kukaa katika sehemu kama hizi haswa ikiwa lililowakusanya ni jambo la ilmu jambo ambalo nitaka nigusie kidogo nikumbushe nafsi yangu na kwa munasaba wa kuwa nimekaa na wenzangu katika tulab alilm ni suala la kukumbushana kuitendea kazi ilmu kwa kweli عدم العمل بالعلم سبب محق بركة العلم mwanafunzi kutoitendea kazi ilmu ni sababu ya kupokonywa baraka katika ile ilmu aliyokuwa nayo bali ilmu kama ile aliyokuwa nayo itakuwa ni hujjatun alayhi ni hoja dhidi yake kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza wale aliyowapa ilmu kisha wasiitendee kazi kwa maneno makali sana katika maneno aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano ambao hakuna mwanadamu mwenye akili timamu aweza kukubali mfano kama huo awe ni yeye apigiwe مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الله akapiga mfano wa mayahudi na yeyote anayefanana na wao katika kitendo hiki walichokifanya akawapa neema ya kuwateremshia Taurat kwa Musa alayhi salatu wassalam lakini wakawepo katika wao ambao hawakuifanyia kazi ile Taurati. nasibi yao ikawa katika ilmu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kama nasibi ya punda akipewa mzigo wa vitabu. Punda akibeba mzigo wa vitabu, nasibi yake ni kupata vitabu na mzigo tu mzito katika maungo yake lakini hana chochote anachokipata wala hakuna faida yoyote anayoipata katika ile ilmu aliyokuwa nayo. Huu ni mfano ameupiga Allah subhanahu wa ta'ala, ambao waonyesha uovu wa mtu aliyebebeshwa ilmu kisha ilmu yake ikawa haifanani na vitendo vyake na Allah akawasimanga kiasi cha kuwa akasema maneno makali kusema kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ni chukizo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu awe ayazungumza yale asiyoyafanya na tulabu alilm sisi ndio makhatibu wa Ijumaa ndio walimu msikitini ndio walimu katika madaris lakini siku tutakapoacha kutendea kazi ile ilmu aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala basi tufahamu kuwa tumejiweka wenyewe nafsi zetu katika kuchukiwa na kujiweka katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa haraka haraka ili tuzungumze mambo haya leo hapa wanafunzi sisi hatukudiriki hapa na jamaa tumechelewa kidogo salatu adh-dhuhr hebu jiulize ni wangapi kati yetu sisi waliswali baadia baada ya kuswali dhuhr au tujiulize kabla ya hapo ni wangapi tuliswali kablia wallahi ikiwa huko katika hao bado hujakuwa talib hili ikiwa uko katika wale ambao mambo haya ambayo ni ya msingi wayajua ambayo wengi katika watu utawasikia wakisema ni sunna tu ikiwa hutekelezi haya basi ni hatari wewe kuwa ni talib ilmu sijakwambia bado kuwa je una wirdi yako ya Qur'an ambayo kila siku waisoma qamatid dunya wa qa'adat lazima nitasoma wirdi yangu ya Qur'an juzu mbili tatu kwa siku ili nijisafishe moyo wangu sababu katika sababu kubwa za kusafisha moyo ni kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yataka tufahamu kitu muhimu sana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni hakimu ana hikma kubwa sana katika kila anachokifanya na yeye ndiye mwalimu au yeye ndiye anayewafunza watu allama al-insana ma lam ya'lam amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa'allamaka ma lam takun ta'lam sasa ikiwa Allah ndiye anayewapa ilmu waja wake kisha itokee kuwa yule anayetoa ilmu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala aliye na sifa ya hikma bimaana aweka kila kitu mahala pake hivi watarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataiweka ilmu katika moyo ambao ni mbovu moyo ambao haujasafishwa bila shaka mmoja wetu kwa mfano leo akapewa kilo moja ya dhahabu akaambiwa tafuta mahali uiweke hivi ikiwa una akili timamu waweza kuchanganyikiwa hujui uiweke wapi kwa sababu wajua ni kitu cha thamani sasa wewe ni binadamu ambaye una upungufu كيف برب العزة سبحانه وتعالى iwe wewe unaitafuta ilmu ambayo ni kitu ghali kabisa kuliko dhahabu na fedha na vilivyomo katika huu ulimwengu kisha wewe wewe watarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aiweke ile ilmu katika moyo wako wakati wewe moyo wako mchafu iko vipi mfano wake ni sawasawa na mtu kupewa kipande cha dhahabu kisha kakichukua kakificha pipani kweli ataitwa mtu mwenye akili huyo sasa ikiwa wewe huwezi kufanya hivyo wamdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala Kwa ilmu ataiweka katika moyo mchafu ambao haujajisafisha na kuitendea kazi ilmu. Tufahamu sote sisi ambao tunajishughulisha na kutafuta ilmu, wallahi kuna masulia mbele ya Allah makubwa sana, kila mmoja wetu anayo. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل أو فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه من تكون لكني محل الشاهد سبب ndio يتوب hakuna yeyote kati yetu sisi atanyanyua mguu wake siku ya kiyama mpaka aulizwe maswali haya ayajibu katika maswali atakayoulizwa wa an ilmihi fima faala kwa kila hadithi sisi tunaoisoma tunaosoma hadithi ya kwanza ya pili ya tatu jua kuwa utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uliifanyia nini ile hadithi hata mara moja kuifanya kazi tuseme ni mustahab jambo la pendekezo na mimi nazungumza zaidi kuelekeza maneno haya tulabi ilmu ndugu zangu wenzangu kuwa tujiulize sisi katika hizi ibada za sunna usiniambie swala tano alhamdulillah waislamu wote waswali swala tano usiniambie kufunga mwezi wa ramadhani kwa sababu waislamu wote wafunga ramadhani tofauti yetu sisi tulab ilmi na wasiokuwa tulab ilmi nini ikiwa sisi tutatekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti yetu itakuwa wapi tofauti ya hamilu alquran aliyebeba quran katika kifua chake ikiwa usiku alala haamki mchana wampita Jumatatu Alhamisi kwa mfano hafungi ukija katika sunna za kablia na baadia haswali witri akiulizwa mwisho kuiswali Ramadhani tena kwa sababu yaswaliwa na jamaa faida gani kujiingiza katika kutafuta hujja dhidi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala بس كون بيجي lusitafuteni endelea kutafuta ilmu lakini jibidishe ndugu yangu na sote tujibidishe katika kuitendea kazi ile ilmu tunaoisoma يقول الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى ليس العلم بكثرة الرواية علم سikuwa mtu amepokea mapokezi mengi وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله عالم يولي أليفوات علم نكويتمية واقتدى بالسنن أكيد نكفوات السنة زمتون صلى الله عليه وسلم وإن كان قليل العلم حتى علم ياكي إكي ونشاش وقال مالك ابن دينار رحمه الله إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره ukitaka kujua siri wakati mwingine waweza kuona wanafunzi sisi wanafunzi anaposoma mtu ilmu badala ya ile ilmu kumfanya awe mutawadhi bimaana awe mnyenyekevu kwa watu wamkuta kila akisoma azidi kuwa na kibri شيلك وفاء مالك بن دينار سيما إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره أي جعله متواضعا akiitafuta nje ilmu kwa ajili ya kuitendea kazi kila mmoja ajijua nafsi yake jiulize wewe mimi kwa nini natafuta ilmu kwa nini nisumbue hivi niwaulize ndugu zanguni kama twatafuta ilmu ya dini kwa ajili ya mishahara kwa ajili ya dunia basi afadhali nikasomea accounts kule hata nikienda nikatafuta dunia sitoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini hukuitendea elimu ya accounts umeelewa ama biology ama physics ama somo yote kidunia sababu waweza kuitumia katika dunia yako hutalaumiwa katika ni mubah lakini niwache lile ambalo ni kwa ajili ya dunia nije nifuate lile ambalo kwa ajili ya akhira lakini niweke malengo yangu ni dunia nisiitendee kazi iwe haja yangu kubwa ni kuwa watu wanisikie watu waniseme watu wanisifu watu wajue kuwa mimi mmesoma wapata taabu ndugu yangu mimi na hakika hapa mnapolala kuna kunguni, bila kuuliza. Si tunao sisi pia wanafunzi, pengine wakati mwingine kuna joto, wakati mwingine kuna kelele za wenzako wa kuudhi. Kwa nini upate tabu yote hii alafu kesho uende uingie ndani ya moto wa Jahannam? Kwa nini? Sasa ikiwa mmeamua mimi niko tayari kupata tabu, sisi twajua, si tuko kwenye ilmu kama kuna kitu ni tabu watu hawajui mtu aweza kumwona mtu atoa hutuba ya Ijumaa hapa hajui amekaa akajiandaa vipi akapata tabu mpaka kufikia kusimama awafikishie faida waislamu hajui twafahamu mwanafunzi ukaa chini akahifadhi kitu kimoja akakisoma mara mia ndo ashike sasa hivi nafikiri mna mitihani karibu utaona wanafunzi kama wenda wazimu wasoma mpaka usiku apata tabu sasa hii tabu yote kwa nini ushajiuliza kwa nini mi napata tabu yote hii ikiwa siitendei kazi ilmu yangu basi hapa kuna hatari sana nasema wa idha talabahu lighairi lamal zadahu fakhra yoyote anayetafuta ilmu si kwa makusudio ya kuitendea kazi basi haimzidishii isipokuwa kujiona na kujifakhiri basi Abu Darda radhiyallahu anhu ana maneno pengine mshasikia mashuhuri sana يقول إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت kitu kinachoniogopesha zaidi ni pale nitakaposimamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hisabu kisha niambiwe wewe tulikupa ilmu ile ilmu tuliyokupa uliifanyia nini na huyu anayesema haya maneno ni sahaba mwanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi leo tuseme nini ayuha talib wa kulluna tulab sote ni wanafunzi lakini juu yako ewe mwanafunzi antajtahida fil amali biilmika itahidi sana kutendea kazi ilmu yako wallahi haiwi sawa mwanangu niwe mimi nimejishughulisha na ilmu kisha kitabu kwa mfano kina adabu zake eh? nije nikikunje nikitie mfuko wa nyuma mevaa jinzi kisha mmekitia mfuko wa nyuma kisha naingia darasani na kusomesha si mfahamu kitabu kile ambacho kimebeba mambo yaliyo na maana qala Allahu qala rasulu akikunje mtu kisha akitia mfukoni huyo hafaulu hawezi kufaulu haifanani wa mwana talib ilmu amekaa mahali asikiliza nyimbo talib ilmu eh. amekaa mahali mfano mimi nazungumza haya kwa sababu sisi tumpitia kama nyinyi tumekuwa na watu kama namna hiyo na hawambiliki hao na pengine labda akushinda wewe katika mtihani eh? akushinda wewe katika mtihani Masha Allah Allah amempa dhakaa lakini hana zaka moyo mchafu talib ilm ajishughulisha na mambo duni usiwe katika hao huwezi kufaulu ukiwa katika hali kama hiyo kuna maneno mazuri sana ya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a katika kitabu chake kizuri sana kina nasaih zimekusanywa ndani yake kwa jina marhaban ya talib alilm kizuri sana katika mujallad marhaban ya talib alilm mujallad mmoja na kuhusia na kujihusia nafsi yangu na mimi nishakisoma lakini nahusia kwa hisani zako nenda katafute kitabu soma kina faida nyingi sana katika fawaid zilizoko ndani ya kitabu alisema maneno mazuri sana ambayo nitamalizia naona mmerefusha mmepewa kalima sitaki kuharibu mimi si mzungumzaji يقول رحمه الله من البلاء عدم العمل katika balaa wa mwanafunzi ni mtihani kutotendea kazi ilmu yake يتعلم ولكن لا يعمل اجفنز علم لكن هاي هايتندي كازي والله يقول ان الله سما يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون اين اني ملوامين mbona mnayasema yale msiyoyafanya na hapa twalengwa sisi ambao twajitafuta hii ilmu tusipoitendea kazi sababu wewe lazima utasema maadamu ni talib ilmu utasema tu ukirudi kule kwenu waweza kuwa hapa ni mwanafunzi kule kwenu ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wasubiriwa kweli uko tokako huko kuna watu maskini hawajui na wakakuheshimu kabisa wakakutanguliza mbele hapa juu ukasimama juu ya mimbar ukazungumza asbabu rizqi ukazungumza mpaka watu wakaathirika lakini akawa wa kwanza tapeli yeye yule anayezungumza pale juu akatafuta njia za haramu katika kutafuta riziki yake wakati akiulizwa sababu rizq atazitaja vizuri kabisa taqwa nini akataja vizuri kabisa lakini ukimwangalia vitendo vyake havifanani na hawa wameleta uharibifu mkubwa sana katika dawa ni wangapi katika watu wamewacha sunna kwa sababu ya watu wanaodhihirisha kuwa ni watu wa sunna lakini ukiangalia vitendo vyao ni viovu kabisa kuna mmoja asema alikuwa mtu wa sunna lakini akawacha alipoona kitu kimoja au akaona vitu kadhaa tuseme lakini katika vitu vya ajabu nilivyoshangaa alivyonitajia nasema mtu yalingania katika sunna apinga maulidi huyo yaani ukija aweza kutia naye ngumi lakini yeye mwenyewe mganga hujaelewa bado huku mshirikina huku na huku apinga bid'a sasa yule akienda kwa mahurafi pia amuona yule yule apiga maulidi pia mshirikina pia mganga sasa ashindwa mganga wahabi na mganga khurafi tofauti nini hebu waulize tofauti nini mganga wahabi na mganga khurafi au kwa kuwa wahabi kama wanavyoita wao ndio atakuwa yeye uganga wake ni wa tauhid na huyu uganga wake kishirikina mwisho akwambia nikaona wote ni sawa kwa hivyo mkiwa huku ni sawa mkiwa huku ni sawa angalia mtu akawa sababu ya kuwapoteza watu kwa vitendo vyake visivyofanana na maneno yanayozungumza طلاب العلم wallahi awamu waangalieni nyinyi bila nyinyi kujua katika vile vitendo mnaovifanya usiwe ni sababu ya watu kupotea talib alilm akiwa mlaji marungi mfano afana Allah wa iyyakum yule ami anayekula marungi ana hujja mbele ya wenzake kusema kuwa fulani amehifadhi Qur'ani wala marungi wanafuata mimi si yule pale na haya tushasikia mara ngapi Sheikh asema wallahu yaqulu ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'aluna hii atumeeleza kisha akasema فإذا كنت عالما وتبلغ العلم فلتكن أول أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله جل جلاله ikiwa ni mjuzi una ilmu Allah amekupa na waifikisha ilmu kwa watu basi uwe wewe wa kwanza wa kukimbilia katika kufanya unachokisema na kutabikisha ilmu unaoizungumza kwa vitendo tena kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala khalisan lillah akaendelea kusema kisha mwisho akasema wa hadha alilm alladhi tadalla'ta bihi hii ilmu ambayo umeinywa mpaka ukashiba nayo adamu lihtirami lahu wa adamu tatbiqihi yajurruka ila albid'ah wewe kutoiheshimu ile ilmu Allah aliyokupa yani hapa ukiwa markaz masha Allah kwa vile walimu wenu jazakumullahu khairan wameweka hapo uvae kanzu uvae kofia uwe kama talib ilmu lakini huyo huyo akirudi mitaani avaa mkata mkono kisha chini avaa kaptula yule ambaye pengine hapa alikuwa na sauti nzuri mkimpisha yuwa imamu hapa. Imamu akamheshimu akamwambia, hawe tuswalishe leo. Ukirudi mtaani washinda, ah, huu ndugu yake ama yeye. Siku moja kulikuwa na musabaka wa Qur'an, na mimi nilikuwepo katika wale waliokuwa majaji. Wallahi, kuna kijana alikuja katika musabaka. Mwanzo alikuja na suruali na shati, wenzake wakamvulia kanzu wakampa wakati waitwa nikavaa sasa mimi nashangaa ile kanzu yake iko ovyo ovyo kumbe si yake nimejua baadaye akakaa pale akaanza kusoma wallahi ya ikhwan ahlif lakum billah siwezi kutofautisha baina Khalil al-Husari na yeye akisoma kaannahu hu na hifdhi bil itqan hakukosea hata herufi moja Khalil al-Husari bimaana al-kalima na iwasoma kwa ahkam na makharij na kila kitu akachukua namba moja kwenye mashindano ya Qur'ani juzu 30 akishuka pale chini baada ya kutangazwa ni mshindi mmekuja kuelezwa na wale wasimamizi baadaye siku ya Eid bwana yule bwana akapatwa makadara amevaa cheni ya dhahabu ha? akapiga sijui vitu gani mkufu na nini na mkono amevaa mabangini ukiangalia chini viatu wajua ile suruali hujui yenda yabaki mpaka huku nusu yani bala mpaka watu wakawajiuliza huyu ndiyo fulani yule alichukua namba moja ikabidi apokonywe wallahi ile zawadi yake alikuwa amewekewa so, simwajua pale watu wekewa zawadi haji akapokonywa akapewa ile namba mbili kwa tasarufati zake alizokuwa nazo sasa niwaulize faida yake nini umehifadhi Qur'ani yote lakini huitendei kazi wakati watu nje wa kutizama wewe wallahi mambo ya kusikitisha sana kila mmoja ajijua nafsi yake asema shekhe wa adamu tatbiqihi kutoitabikisha hii ilmu yajuruka ila albid'ah mwisho itakuburuza wewe uingie katika uzushi waqad yajurruka ila alfisqi na uende ikakuvuruta katika ufisqi waqad yajurruka ila alkufri bali yaweza kukupelekea wewe kwenye ukafiri aswa watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min alghawin walau shi'na لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الله amepiga huu mfano kwa kifupi na marizia wa mwanawachuoni aliyempa ilmu lau kama angeliifanyia kazi Allah angemnyanyua juu sana lakini hakuitendea kazi akapigiwa mfano wake ni kama mbwa tizama ametokea wapi amefikia wapi na sisi tukisikia mifano kama hii tumuombe sana Allah asijalie katika hao na tujibidiishe katika kuifanyia kazi ilmu walau chache Allah aliyotupa ionekane samt ya talib ilmu katika nafsi yako namna unavovaa namna unavozungumza namna unavotembea unavoamiliana na ndugu zako tulabi ilmu unavoamiliana na wazazi wako unavoamiliana na awam ukiwa ni imamu msikitini kule unakotoka waamiliana vipi na wale walioko chini yako ukoje wewe katika akhlaq zako hili ni jambo muhimu sana mimi nitasimamia hapa hii mada ndefu sana na mmepewa dakika chache mmezipitisha lakini naona kuna umuhimu wa mwanafunzi kujikumbusha nafsi yake na kuwakumbusha ndugu zake katika hili suala la kutendea kazi ilmu aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah Allah litatbiqi sunan ikiwa sisi tutaziwacha sunna za kablia baadia za kufunga Jumatatu na Alhamisi na ayyamul bidh nani atazifanyia kazi ikiwa sisi hatufanyii kazi tumtarajia nani aje afanyie kazi ikiwa talib ilmu hafanyii kazi mambo hayo kwa